Jean Etxepare aldudeko medikuaren gomendioa betetzen entxatuko naiz. Mintzatzeko behar da. Zerbait erraiteko, ura erran, eta gero, isilik egon. Donibane garazin merkatu aldi. Urbildu nintzen arrain saltzaile ibiltariaren gana. Parte hon, zer duzu egun? A, uh, eh, atande, japel makoleg, begien etzanek salatzen zioten maskaren gibeleko irri zabala. Isa! Zaze buktua! Isa lankidea deitu zuen. Doi-doietarik hiru bat metroko karrikan lan egin behar badute ere, kilometroak dituzte kurritzen lan oren guzi horietan. Zalu urbildu zitzaidan isa, bere begi urdinarinek ilusioaren diztida bestitu zuten. Egunon, ze behar duzu? arraina urean bezala nintzen, mugikor bati dagokion kargagailua brantxatzen den bezala alainan. Euskal komunitatera sartzeko sirristan behiti ari zen isa. Zekiena oro mugimenduan ezarriz. Olagarro batek bere burua kamuflatzeko duen kolore aldaketarako ahala nola. Tokiari egokitzea. E, baduzu eskaintza berezirik? Nahi baina ezina bere mugen gatibu. Isari begiak zabal borobildu zitzaizkion txipiroi begi handiari nola, eta bekainak altxatu. Etzuen sesitu galdetu niona. Oartu nintzen orduan Euskararen atarian zegoela oreino, gakoa eskutan, eta eroso sentitzeko Euskararen intxasora sartu behar zela. Frotagailua eskaini nion. Promoziorik? Ah, Bai, e, lot badugu. Nola erraten da? Nola erran iztegian konektaturik, fite ikusi nuen arrain luzearen izen laburra, zapoa. Bortzen dako, otoi, eskua on zabaldurik. Nagusiak esplikatu dit frantsesez, isa kanpotik gina dela, frantziatik nunbaitetik eta zinez ontsa sartua dela herrian, ontsa integratua, senarraren familia osoa, Euskaraz zari denez, gauza franko komprenitzen dituela jadanik. Bekaizti ikusi dut. Isa hemengo iko sisteman ederkiari da laketzen. Marmoka bat bezain malgu. Berriz ere ikusiko naute arraindegi hortan. Izan ontsa!